Пасля сустрэчы ў кіно Славік пачаў дзейнічаць даволі рашуча. Спачатку званіў у бальніцу, Маша або не падыходзіла да тэлефона, або падыходзіла і ў адказ на яго прапановы сустрэцца, смяялася. Тады ён вырашыў схадзіць да яе на новую кватэру. Двойчы падыходзіў дадому, падоўгу блукаў вакол, але ўвайсці не хапала рашучасці. Каб Маша жыла адна, а то з ёй нейкая Зося Савіч, пра якую бацька напісаў у газеце як пра гераіню падпольля, Нашся ну не маладая ўжо. Столькі часу ён выпрацоўваў сабе незалежнасць, бессаромнасць, абвяшчаў вайну ўсім умоўнасцям, якія ўстанавілі людзі, а прыйшло да паверкі, І ён выходзіць як усе, як вучань восьмого класа, які ўпершыню прыйшоў на спатканне. Смешна. Ён здзекаваўся з сябе, каб разлавацца і сапраўды плюнуўшы на ўсе ўмоўнасці, пайсці ў гэты дом і сказаць пры ўсіх, што ён кахае гэтае рыжае дзіва, але нічога не выходзіла рашучасці хапала да дзвярэй нарэшце ў трэці раз ён сходу ускочыў на другі паверх сходу націснуў на званок адчынілі адразу быццам чакалі каля дзвярэй адчыніла зося агледзела яго стыльна апранутага трохі падазрона ён спытаў маша дома тады яна відаць здагадаўшыся прыветліва усміхнулася няма А ды вы заходзьце, калі ласка. Пачакайце, я думаю, яна хутка вернецца. Але яго чамусьці збянтэжыла гэтая маленькая жанчына ў халаце, яе ўсмешка і цікаўнасць, з якой яна разглядала яго. І славік не здолеў адразу ж пераступіць парог, а ў наступны момант, адбылося недарэчна яна спытала вы сын кириллы васильевича не не ведаю я ні кирилла ні мефодия о тады <clears throat> і я вас не ведаю і не магу пусціць у кватэру сказала яна без усмешкі самым сур'ёзным чынам і зачынила дзверы Славик застаўся на пляцоўцы адзін, як дурань якога прагналі з вяселля. І он готовы быў адкусіць свой балбатлівы язык. Ккіт я был штурхануў яго адмовіцца, што ён сын Кирыла Васильевича. Чаму Прыйшлося зноў збегчы вніз зноў блукаць каля дома, але маша, якая павінна была хутка прыйсці, як на злосць не з'яўлялася. А ён славік быў не вельмі цярплівы, звык каб жаданне яго. Сцейсіняліся неадкладна. Зноў званкі ў больніцу, зноў смех в адказ, лавік. Не дуры галаву, я памру абяцаю быць на тваім пахаванні у наступную суботу яму амаль пашанцавала ён убачыў машу на катку не адну з тарасам шчаслівы сапернік вучыў яе катацца на толькі-толькі навучылася стаять на каньках і як дзіця рабіла першыя крокі Ён славик прыйшоў без коньков, заглянул просто так, ну от суму. Вось выпадак, что рабіць? Бегчы дадому по коньки, Але пакуль туды ідзе назад, убачыў аднаго со сваіх школьных сяброў да яго слухай дай коньки. Той показаў кукіш. Свае май. Словик схапіў его за грудки. Дай коньки, а то выб'ю душу. Ты что зварлетел? Міліцыянера паклічу, дай канчі. Можаш ты зразумець яны чар. Трэба адной марсіянцы сказаць два словы. То так бы адразу і казаў, здаўся сябра зацікаўлены, хто ж яна гэтая марсіянка. Бацінкі аказаліся малаватыя славік все-таки нацягнуў іх, ціснулі да вострага болю, напляваць каб там былі набіты нават чвікі. Ён усё адно не адступіў бы, кінуў на снежны бар'ер паліто шапку не клапоцячыся, хто будзе вартаваць іх. Чорт з ім з паліто маці купіць новае. Як ветер вырваўся на ледяное поле, спрытна лавіруючы пайшоў супраць плыні канькавежцаў, каб хутчэй дабрацца да чырвонай шапкі, блакітнага світа, з якіх ён не спускаў вачэй, пакуль надзяваў канькі подляцеў сзаду схапіў машу за руку яна войкнула але убачыўшы что гэта славик засмяялася не вітаю вялікіх спортсменаў эпохі хочаш за паўгадзіны я зраблю з цябе рекордсменку а ты ці не за много самоупэўненасці расчырванела яна вся свяцілася зяла сыпала з вачэй такі ж вясёлыя іскры як блёсткі на снезе ад святла ліхтароў Тарас пэўна не надта ўзрадаваны што з'явіўся гэты шалапут сказаў аднак с клопатам что ты так лёгка простудзіся брыгадзір ты дрэнна ведаеш свае кадры Маша зазвінела смехам, падтрыманая за абедзве рукі двума даволі спрактыкаванымі канькабежцамі, Яна пайшла больш упэўнена, хутка смелам, шоргат сотень конькоў галасы і смех десятградусны мороз зяне інею искрыстае святло ліхтароў пах елкі елка ўжо стаяла пасярод катка але не была яшчэ ўпрыгожана асветленым все гэта пьяніла напаўняла ўзнёслымі жаданнямі весялосці миссис марсіянка корпус наперад вось так глядзі на мае ногигі Не глядзі на яго, Ён жа ходзіць як лось на лёдзе. Пад нібыта бяскрытнымі жартамі хаваўся намер, можа нават і несвядома смяять, прынізіць свайго саперніка. Пройдзем у дваіх. Я покажу табе вышэйшы клас фігурнага катання. Не бойся, я буду цябе трымаць вось так. Славик паспрабаваў абняць дзяўчыну за талію, але яна адхілілася і вырвала сваю руку. Славік ламаў галаву, якім чынам адчыць тараса і хоць на короткі ну на кароткі час застацца з ёй э, з вока на вока. Тады ў гэтым карагодзе ён, напэўна, здолеў бы сказаць ёй пра свае пачуцці. А сказаць трэба сур'ёзнай горача, каб яна поверыла, каб зноў не палічыла гэта за легкадумны жар на яго ну звычайную безадказную балбатню. Недарэчна ўсё выходзіць, можа упершыню ў жыцці. Яму захацелася пагаварыць з дзяўчынай з усёй сур'ёзнасцю і не маяк а? Магчыма, што ўрэшце ён усё-такі нешта прыдумаў бы. але калі ўжо не шанцуе то не шанцуе до конца все складвалася так как перашкаджаць яму немаведама адкуль з'явіўся яраш з усім сваім вывадкам з наташай віцем яны адразу подхапілі машу побач з імі пайшоў і тарас вся сям'я сабралася. І ён славік аказаўся як бы лішні. Колькі хвілін ён круціўся вакол гэтага сямейнага ансамбля, выпісваючы самыя адмысловыя фігуры, яму хацелася паказаць свой прытумення, але раптам сам Антон Кузьміч вырваўся наперад і зрабіў два-тры такія віражы вакол славіка, што хлопец пры ўсёй сваёй несамакрытычнасці зразумеў: здзівіць свет яму няма чым. А тут яшчэ падляцеў дурань сябра, з яго славікавым палітой шапкай закрычаў парасён на ўвесь каток: Аддай мае канькі! размовы не адбылося. І ўвесь наступны тыдзень славік быў заняты тым, што пісаў Машы пісьмы. Увогуле ён не любіў пісаць. А тут штодня сачыняў даўжэзныя пасланні. Пісьмы не падабаліся яму Яны былі сентыментальныя, як Ірынен дзённік. Ён ненавідзеў залішнюю чуллівасць. Хацелася сказаць пра сваё каханне проста, але гэтак шчыра, каб яна адразу поверыла. Цяпер ён добра разумеў, што толькі вера ў сур'ёзнасць яго прызнання можа нарадзіць у Машы, гэтакія ж пачуцці. Толь такім чынам можна перамагчы саперніка, а не дуэллю бойкай, сваркай, знявагай, крыўляннем, ну, ці якім іншым глупствам. Але такія шчырыя пісьмы не выходзілі выявілася что напісаць так каб табе поверылі гэта зусім нелёгка сакратар камітэта володя клетень перабіраў шуфляде стола паперы доўга не пачынаў гаворки тарас зразумеў что размова мае быць далікатная а і володя хлопят добры і мяккі хоча каб пачала яе вера куцькіна лабарантка сябра камітэта Гэтая нязграбная высокая ў чорных акулярах дзяўчына сядзела каля стола і вельмі ўважліва чытала нейкую чарговую доўгую пастанову вышэйшага камсамольскага органа. Вера ў камітэце спецыяліст па маральна-бытавых пытаннях. Все на заводе ведалі яе гнеўную непрымірымасць да ўсялякіх амаральных учынкаў. Тарас таксама цаніў яе прынцыповасць, нікому не змоўчыць, калі трэба, ні дырэктару, ні парторгу. Таму ўсе пакрыўджаны, асабліва дзяўчаты ішлі да яе. Але што датычыць яе высокіх маральных прынцыпаў. Татарасу здавалася, што куцькіна не заўсёды бывае шчырая, што гнеў яе да парушальнікаў гэтых прынцыпаў, не ад глыбокага пераканання душэўнай чысціней дабраты, а хутчэй, ад злосці на людзей за тое, што самую яе прырода, пакрыўдзіла. Таму Тарас трохі недалюбліваў гэтую дзяўчыну. Не падабалася яму, што яна залішне ўважліва прыглядаецца да яго брыгады, быццам паставіла сабе за мэту, абавязкова знайсці крамолу. Янрых сказаў яе аднойчы: « Ты, вера, можаш глядзець на нас як хочаш. Але не забывай, калі ласка, што мы не ангелы мы, люди молодые хлопцы сакратар не дачакаўся пакуль куцькіна праявіць ініцыятыву сказаў давай вера ты выкладвай Яна з неахвотай адарвалася ад пастановы, бліснула акулярамі, крутнула головой. Ох, ліберал! І павярнулася да Тараса. Даклад кароткім. Я патрабую, каб гэтага твайго піжона Шковіча выцягнулі на камітэт завошта. Ён пакрыўдзіў дзяўчыну Нну байкач. Як пакрыўдзіў. Вера сурова глянула на брыгадзіра з-пад акуляраў, не прыкідвайся ганчароў дурнем. Ты добра ведаеш, як можа пакрыўдзіць такі. Тарас пачырванеў, ён заўсёды адчуваў сябе неёмка, калі гаварылі пра такія рэчы маладыя людзі ды яшчэ дзяўчаты. Яна паскардзілася табе? Не. Праз дурны дзявочы гонар яна нікому нічога не расказвае, але сяброўкі чуюць, як яна начамі раве у падушку. А чаму вера, по-твойму гэта дурны гонар нечакано спытаў володя клетень кучкіна доўга разглядала сакратара пра свае вялікія акуляры як бы здзіўленыя что ён мог задать такое пытанне потым як суровая настаўніца паківала яму пальцем клетень Табе не да твару такая пазіцыя у цябе спытаюць, гаркам спытае, Чаму такі чалавек носіць званне сябра брыгады камуністычнай працы. Я дагэтуль не ведаю, як ён апынуўся ў брыгадзе. Мы самі яго ўзялі, ведаю, што сам я завошта, за якія заслугі. Маюся, што ты вера гэтага не зразумееш, уздыхнуў Тарас, як бы шкадуючы, што яна не можа зразумець такой простай рэчы. А вера прыняла гэта як абразу абурана закрычала ты чуў володя адны яны все разумеюць что гэта такое а як не зазнайства Хіба я не казала, што нам трэба глядзець ды глядзець за гэтай брыгадай. Тарасу хацелася пасварыцца, але ён змаўчаў. Іншае ўзрушыла. Ён быў супраць, каб адносіны славе казнінай выносілі на камітэт. Хто ведае, што ў іх было? Калі дзяўчына не скардзіцца, толькі плача па начах і сохне, то на думку тарасы справы гэтая не для такога разбору тут трэба нешта другое неяк інакш больш далікатна акрамя ўсяго тарас баяўся як бы славік не падумаў што ўсё гэта ўзняў ён брыгадзір замашы безумоўна падумае славікавы настойлівае заляцанне дамашым прынеслі тарасу нямала цяжкіх перажыванняў. Асабліва трывожыла, што Маша ўсё яшчэ не адказвае, ці згодная на выйсці з-за яго замуж. Але каб выгнаць славіка з брыгады, такой думкі ніколі не было. Вы ж могуць стварыцца абставіны, што зробяць іх ворагамі і тады ўжо напэўна в адной брыгадзе ім не працаваць володю клеценю можна было б про ўсё гэта расказаць але кучкінай не перакруціць все да гары нагамі даводзячы свае высокія прынцыпы тарас сказаў дайце спачатку нам самім пагутары з ім у брыгадзе Вера падазрона прыжмурылася. Хочаце выпрацаваць тактыку, як абараняць свайго любімчыка? Ой, глядзі, ганчароў, Зацягне ён цябе ў балота. Славік і Генрых прыйшлі апошнія. Даўжэй другіх мыліся ў душы, любілі паплёскацца. Генрых ведаў, з якой мэтай збіраецца брыгада. Ён, як і ходас, адразу поверыў, што славік мог зрабіў подласць і ўзлаваўся на гэта і ўзлаваўся на гэтага безадказнага шчанюка. Яны разум працавалі на зборцы аўтаматычнага дэталя з'ёмшчыка. Славік як ніколі быў уважлівы і старанны, асістіраваў без адзінай памылкі. Гэта яго ўменне яшчэ больш злавала прафесара. Няўжо ўсе іх спадзяванні і намаганні дарэмныя? Няўжо не будзе чалавека? Генрых дзіўна гасіў сваё абурэнне і выдаваў свой настрой увесь час ад абеду до да канца змены, бурчаў словы адной і той жа песні. Миленький ты мой, возьми меня с собой, И в той стране далекой зови меня женой. Славіку песня спачатку падабалася. Потым пачала раздражняць. бабская песня сказаў ён бабская згадзіўся генрых славвік зразумеў сабраліся гаварыць пра яго адразу ж як толькі ўвайшоў у пакой інтэрната з якой прычыны паважнай хадой кіруючага таварышам Славік навучыўся перадражніваць гэтую паходачку, крочыў па пакоі Іван Ходас, глыбока засунуўшы руки ў кішэні штаноў. Косця заваліўся на свой ложак, прытуліўшыся патыліцай да сцяны да фатаграфій кінаактрыс і чырвоненькі ўзбуджаны зіркаў сваімі цыганскімі вачамі на Івана. Відно было, што яны пасварыліся. Тарас і лапатень сядзелі за столом. Лапатін з дзіцячай цікавасцю разглядаў маленькую штучную елачку, круціў у руках, асцярожна дакранаўся да кожнай мініяцюрнай цацачкі. Скажы, калі ласка, Костя, колькі каштуе? 100 рублёў. Моніш, Толь што гаварыў 30. 30 дорага. Пасля таго, як вера нарадзіла сына, Васіль стаў надзіва ашчадны. Знарок цягнуць, падумаў славік, яго неаднойчы прыбіралі ў школе, на студы, у брыгадзе, Але ніколі ён не адчуваў сябе так кепска. Ён ненавідзеў сябе за гэтую незразумелую боязь. Загадваў сабе быць дзёрзкім і смелым, Але калі казаць шчыра, то таксама ўпершыню сумніўся, што здолее быць такім. Генрых падышоў да этажэркі, узяў нейкую кніжку, разгарнуў і зноў заспяваў міленькі ты мой возьми меня с собой. И в той стране далекой Зови меня чужой. Славик узорвался, не вы! Олес похапился и сказал до да усих с усмешкой быццам жартом, Ну что вы посели важные, як судьи? Судите! И осудим! — пагрозліва з націскам праз зубы працадзіўшы склады адказаў ходас спыніўся перад славікам выцягнуў з кішэні сціснуты кулак брыгаду ганьбіць не дамо хлопцы ну няўжо трэба няўжо трэба псаваць настрой перад новым годам зморшчыўся костя просячы вачамі ўсіх каб яны былі на больш далікатныя не сварыліся ад... ну адкуль столькі чуласцей доброты у гэтага хлопца і он можа жыццё чалавеку сапсаваў а не настрой амаль крыкнул ходас а ты добранькі христосик у славіка захаладала ў сяродку под нагамі здавалася калыхнулася подлога Вось яно прыйшло не Няўжо нінка зацяжарала і пра ўсё расказал Уйжах На лбе выступіў пот з дранны пот выцерці не. Ці... Славик паварушыў пальцамі і адчуў, што яны зліпліся, быццам іх вымазалі смалой. Чакай! спыніў Тарас ходаса, які пачаў бы ўжо гаварыць гнеўную прамову. Спакойна спытаў у славіка: Скажы нам шчыра, Што ў цябе з нінкай? Дзяўчына плача начамі значыцца не скардзілася а толькі плачаў зрадаваўся славик тады адмаўляць все адмаўляць не здавацца наступаць і он давно уже пераканаўся что лепшая форма обороны наступленне і закрычаў ты ўжо пытаўся ў мяне пра гэта і я табе адказаў і табе адказаў тыркнул славик пальцам у генрыха шчыра Чаму вы не верыце мне? Крычыце пра веру ў чалавека, а самі лезяце ў душу, дзе трэба і не трэба. Не дзе трэба, Дзе не трэба не лезем, адказаў Тарас і попрасіў: « Ну не гарачыся ты, калі ласка. А генрых з узнятай кнігай ступіў да славіка, сказаў са сваёй звычайнай разважлівасцю: Па маралі мяшчанскай. Мы, відаць, сапраўды не маем права лезці ў душу, як ты кажаш, калі справа датычыць тваіх адносін з дзяўчынай. А па маралі нашай, я думаю, мы маем гэтае права абавязаны костя павярнуўся прафесор да косці і сунуў яму ў руки кнігу невядома навошта а ён плюе на нашу мараль ніяк не мог супакоіцца ходас у яго свая брадвейская выхоўваем давно пара гнаць а я веру славіку хіба ён подвёў нас у чым дрэнным таварышам быў славик хмыкнул ты наіўны костя хіба не бачыш что камусьці хочацца мяне выжыць я нахіліўся над столом до тараса заглянуў зблізку яму ў твару вочы аскаліўся як ваўчэння что знайшоў прычыну брыгадир хочаш отпомсціць Дык ведай. Я люблю Машу. Все адразу сціхлі. Тарас опусціў вочы, лоб яго пабялеў, а шыя налілася крывёю. Я так і ведаў, падумаў ён, але схамянуўся смела глянуў на славіка і сказаў спакойна і цвёрда: « І я люблю Машу. Але помсціць табе, Ён паківаў галавой: няма за што? І не думай, што нам прыемна разбіраць такія справы вырашым так брыгадзір рэзка падняўся агледзеў сяброў рэдка ў яго быў такі рашучы выгляд звычайна ён любіў параіцца разважыць вырашым так калі ты сумленны перад нінай перад намі прыходзь заўтра ў брыгаду і працуй мы слова больш не скажам у камітэце я ўладжу калі ж ты зрабіў подласць і не маеш мужнасці прызнацца не прыходзь ён вымаюў гэтае не прыходзь амаль шэптам але выразна і цвёрда так будзе лепш для цябе Праўду не схаваеш. Выганім з ганьбай.